تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد حديثنا في هذه الليلة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس وهديه في الضحك والمزاح تحدثنا بالأمس نحن وياكم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأكل وهدي عليه الصلاة والسلام كذلك في الشرب في هذه الليله نتحدث بإذن الله وإياكم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باللباس ثم هديه في الضحك والمزاح ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم hayatından öğreniyoruz. Nasıl yaşıyor, ne yapıyor? Onun e, onun sünnetini takip etmemiz için. Dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yemeği nasıldı, içmesi nasıldı öğrendik. Bugün de inşallah bakacağız giyim nasıl oluyor Resulullah sellem hayatında yani giymesi, elbisen çıkartması, şekli falan bu şeyler de bahsedilecek ve gülmesi şakaları da bakacağız nasıl gülüyordu, nasıl şakalaşıyordu başka birisiyle. İnşallah. فيما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس آه، نعيد ونكرر أحبابي في الله أن هذا الدين يريد من أتباعه أن يتميزوا أن يتميزوا عن غيرهم سواء من بني آدم من الكفار أو غيرهم أو حتى من العجماوات هذا الدين يريد لأتباعه أن يتميزوا يتميزوا ليس بالتكبر أو بالمال أو بالمناصب أو بالافتخار بالقبيلة لا أو بالشهادات لا الافتخار التميز بالأخلاق النبيلة والصفات الجميلة سواء في لبسهم أو في أكلهم أو في شربهم النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه في اللباس في عدة أمور من ضمنها أنه كان ينهى عن الإسراف في اللباس فكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يتيسر إن وجد الصوف لبس الصوف إن وجد القطن لبس القطن إن وجد مثلا غير هذا لبس فلا يتكلف مفقودا ولا يرد ولا يرد موجودا وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من تواضعه بأبي وأمي Bizim dinimiz Müslüman olarak bir insan sıfatı başka insanlardan, kafirlerden farklı olması istedi bizim dinimiz bir Müslümandan. Yani emrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın bıyıkları kessin diye diyor mecusiler gibi olmayın. Başka bir emre diyor Yahudiler gibi olmayın. Bir şeyde diyor kimse kimseye kendini bir insan bir kimseye benzetirse kendini o ondan olacak. Kimse kendini kafirlere benzetirse onlardan olacak. Devamlı yani bir Müslüman şekliyle, ameliyle her şeyde farklı olmasını e, farklı olmasını görünsün diye böyle istiyor bizim dinimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyim hakkında şimdi okuyoruz. Ee, birinci sıfatı israftan çok uzaktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bulursa giyiyordu. Ne gelirse ona giyiyor. Demiyor şimdi bu yün uygun değil. Bu şimdi pamuk uygun değil. Bu bilmem ne zaman giyilir. Şimdi bu daha güzel. Şimdi bu kısa, şimdi bu uzun, bu geniş, bu. Yani hiçbir şey reddetmiyordu elbiselerden eğer giyilirse. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يلبس أكثر ما يلبس اللبس الأبيض أو لباس الأبيض وكأن هذا فيه علاقة بين البياض والنقاء والصفاء والطهارة في قلبه فجمع عليه الصلاة والسلام بين البياض والطهارة والنقاء والصفاء في الخارج في لبسه الأبيض وكذلك في قلبه عليه الصلاة والسلام وهل هناك قلب أطهر من قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم beyaz giyimleri seviyordu. Nerede beyaz bulursa sevinir onu giyince. Sanki beyaz kalbi temiz kalbi bunu sevdi. Yani bu temizlik hem kalbinde olacak hem de giyiminde. Bu beyaz ne diyeyim bir nur işareti, bir temizlik işareti elbisesinde bulunacak. Sadece o kalbinde bulunmuyor. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحذر أمته ألا يقعوا في العقوبة وفي لعنة الله عليهم بسبب اللباس بسبب الباس من ذلك من ذلك أنه قال على الله من تشبه من الرجال بالنساء أعوذ بالله لماذا يعرض المسلم نفسه للعنة الله وعلى لسان رسول الله بسبب أنه تشبه في فقط في قطعة القماش تشبه بالنساء أو تشبه النساء بالرجال فكذلك, فكذلك عليهن el-le'ale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyarıyordu. Dikkat etsinler. Yani onların elbisesi, giyimi bir sebep olmasın cehenneme gitmeye. Onların elbisesi Allah emrettiği gibi olmasını istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şey e, erkeklere kimse onlardan kadınlara benzetirse kendini elbisesinde olursa ya da başka şeyde kendini kadınlara benzetiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu lanet etti. Bir insan bir moda için ya da bir şey hoşuna gittiği için kendini böyle benzetirse kadınlara hatta bazen renkler de benzetmek oluyor. Yani birisi bir ilk, ilk bakışta bakıyor hissediyor sanki bu kız kıyafeti. Böyle bir şey insan giyerse modelde, şekilde, modada falan kadınlara benzerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu lanet ediyor.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 لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بالقوم فهو منهم وبعض العلماء ماذا قال؟ قال هذا الحكم في هذا الحديث أقل أحواله التحريم يعني تشبه التشبه أقل الأحوال الدرجات أنه محرم وقد يصل بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر أعوذ بالله لماذا؟ لأنه لم يتشبه بهم إلا لكره أم لمحبة في القلب لمحبة تجد بعض المسلمين أنا سأذكر أس... لن أذكر بعض اللاعبين في برشلونة في ريال مدريد ولا مانشستر بعض اللاعبين ها تجد بعض المسلمين الذي يصلي في الصف الأول أو يصلي مع المسلمين اللباس نفس لبس اللاعب ويضع الوشم لماذا؟ لأن اللاعب وضعه ويشتري الحذاء الذي يلبسه ذلك اللاعب ويضع قصة الشعر الذي فعله هذا اللاعب ويضع هنا ايش؟ التعليقة ويضع ويضع يا أخي أنت مسلم تميز الله رفعك بهذا الدين لماذا تنزل؟ لماذا تنزل؟ لذلك العلماء قالوا هذا اللباس يدل على محبة في الباطن محبة في الباطن ولا أحد يستطيع إلا إذا كان مجنون هو في المجانين له حكم آخر نحن نتكلم عن العقلاء لا أحد يقول أنا لم أريد التشبه يا أخي التشبه لا يحتاج إلى نية التشبه لا يحتاج إلى نية إنسان هذا المظهر كله اقتداء وحب بهذا الكافر هل ناتي عنده ونقول انت نويت؟ لا يعني اهلك لبسوك من يوم ما ولدت هذا اللبس لا انت الذي اخترته اذا اخترته عامدا ام قاصدا؟ قاصدا وهذا حكم خطير بل بعضهم اذا وجد هذا اللاعب يبكي لبكائه ويفرح لفرحه لماذا وصل لهذه المرحله؟ لانه تشبه في البدايه وهذه مساله خطيره بل بعضهم يقول لهذا اللاعب ينصر دينك شنو ايش ما هو دينه؟ هذا يسب الصنم ويسب الدين ويدفع امواله ليهود بني ليهود اسرائيل وانت تقول ينصر دينك لماذا؟ لانه في البدايه تهاون في اللباس لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال امرنا بايش؟ بعلم التشبه بهم حتى لا نصل لهذه المرحله الخطيرة وعذروني من الصوت في الكلام لكن والله أن هذا مما يحزن أن نرى إخواننا وأحبابنا وأقاربنا فيهم هذه الأخطاء Beş namazı kılan Müslümanlar her rekatta, her Fatiha, Fatiha'yı okurken Allah'a sığınıyor, Allah'a dua ediyor Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, dalalette yaşayanlar gibi olmam, olmaması için dua ediyor. Ehdina sıratal müstakim diyor ya Rabbi doğru yol bize göster. Ee, sonra ayetlerin sonunda gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Bu insan onların yoluna girmiyor, girmek istemiyor. E, ayeti böyle, ayetleri böyle okuyor namaz kılarken sonra gidiyor kendini onlara benzetiyor. Bu insan nedir? Yani bir saat böyle, bir saat böyle. Ya okuduğunu bilmiyor ya da kalbinde münafıklık vardır. Böyle okuyor ama kalbi onlara seviyor, kendini kafirlere benzetiyor. <clears throat> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Bir insan kendini bir kavme benzetirse bu insan onlardandır. Bazı gençlerimiz meşhur bir sporcu bazı isimler hoca söyledi devamlı maşallah bilmem oynarken e, şey futbolda e, hedefleri koyuyor falan çok severler ona seyrediyorlar bir bakıyorsun kendilerini ona benzetmeye başlarlar sevgisinden tabi bu sevgi ona bakarak kalplerde yerleşti sonra giyimde aynı giyim giyince o da kalpte biraz sevgi yerleştirir bir insan bu hadiste insan kendini benzetirse sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor onlardandır. Şu sporcu kafir oluyor bazen. Hristiyan meşhur falan e, ne diyorlar? Maradona bilmem ne böyle isimler var. Yeni bir isim çıktı ilk defa duyuyorum. <laughs> Bu insan Hristiyan birisi kendini ona benzetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sen kendini ona benzettiğin için sen ondansın. Yani Alimler diyorlar bu hadisin manası eğer sen ondan sen kafir bu manayla gelmiyorsa en az en az en hafif mana geliyor sen günahkarsın. Yani insan şu ikinin mananın aralarında günahkar ya da kafir bir derece bunların aralarında oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi çünkü bir kavme insan kendini benzetirse bu kavimdendir. Allah korusun. İnsan kendini kafirlere benzetiyor. Zaten bu moda şeyleri çıkartıyorlar, bize gönderiyorlar. Bu onların sıfatları, onların giyimi insan taklit ediyor onlara. Onların e, Resulullah Sellem diyor onlardandır. İnsan kendini onlara benzetirse giyimde falan sevgisi oluyor onlara. Artıyor. Bu sevgide sevgi insanı vahaş yani Allah korusun dinden çıkartıyor bazen. Müslüman kardeşim, Allah Azze ve Celle Müslümanlardan bu giyimleri istemeyi nehyetti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine uymamız lazım. Gençlere bakıyorsun birisi namaz kılıyor, giyimi şu söylediği isim gibi oluyor. Bir bakıyorsun ödövme koyuyor buraya, bu da aynı dövmeyi yapıyor. Kulağında bir küpe var, aynısı koyuyor. Bir nasihat duyarsa, neden kendini ona benzetiyorsun? Resulullah Aleyhisselam böyle böyle dedi. Diyor ben benzetmiyorum kendimi. Ben kastetmiyorum onun gibi olayım. Yani bu bir niyet ister mi insan onun gibi olmaya niyet etmesi lazım mı? Hayır. Bir tek baktı, gördü, taklit etti. Resulullah Aleyhisselam diyor taklit ettiğin için sen onun gibisin. طيب انتهينا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام في البث، الموضوع طويل لكن يكفي ما من القياده ما احاط بالعنق. ما حكم التشبه بالكفار في الملابس والعادات والتقاليد Sual. يعني نقرأ الحديث Sual. Hoca diyor أريد الحكم على birisi elbisesinde adetler e, kafirlerin elbisesine ve adetlerine kendini benzetirse bunun hükmü nedir? الحكم على الحديث Hükmünü istiyoruz hadisle beraber. Hadisi okuyacaksın. Evet, önce hadi söyleyeyim o zaman. Kim kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bu, Eğer kişi eğer kalbinde onlara gerçekten sevgi beslerse küfür işler ama e, bunu istemeden hani yaparsa o zaman en azından günahkar olmuş olur. قال الحديث وقال الذي يعمل هذا مع الحب يدخل في الكفر والذي يعمله تقليد قبل أن يصل إلى الحب هذا أقله الحرام ما شاء الله هذا فقيه وعالم عالم أرض قلبه يعني ميرنا أطول طبعا قبل ان ننتقل النبي عليه الصلاه والسلام في الضحك والمزاح هناك بعض الاخطاء لابد ان ننبه من باب النصيحه ومن نصح لابد ان يكون صادقا وقد تكون النصيحه يعني مره كالدواء ولكن لابد الطبيب اذا كان ناصحا محبا لابد ان يذكر الدواء ولو كان مرا طيب من بعض الأشياء والمخالفات التي تتعلق في اللباس ما يفعله بعض المسلمون هدانا الله وإياهم فيلبس هذا البنطلون الجنس احنا عندنا في السعوديه يسمونه طيحني نفس اللبس نفس الاسم بالميور بالميور لا هو الجنس انواع كثيره لكن في نوع يعني اسمحوا لي يعني يكشف عورة الإنسان إذا ركع وإذا سجد نعم. هذا لا يجوز الصلاة به لا يجوز الصلاة به والآن نوع ثاني أنت الله يعيد الله يعيد يعينك على الترجمة وهناك نوع ثاني الآن حسب الموضة يعني لبس مشقق من هنا من مشقق ويأتي هذا الشاب ويلبسه سبحان الله هل هو فقير؟ لا لكن موضة تشبه وكذلك ما يفعله بعض الشباب يضع هنا ايش؟ تعريق أوسام وفي بعضهم متطور يضع زرقاء وحمراء وخضراء وصفراء وبعضهم يضع حديد وبلاستيك هذه كلها لا تجوز كذلك ما يفعله بعض الشباب طبعا أنا شعري قصير ما يفعله بعض الشباب يعني شعره طويل ما في بس أهم شيء يكون الشعر طويل إيش من هنا ومن هنا ومن هنا لا بأس لا يكون لكن من هنا طويل ومن هنا منحوس وبعضهم يضع هنا غراب وهنا غزال بعضهم يضع علامة سنايك طبعا هذه قديمة فيما يعلم يعنى. وبعضهم شعره طويل ويضع ايش؟ ما ادري هل هو رجل ام هذه كلها هل هذه كلها من افعال الرجال؟ هل هي من افعال المسلم؟ وبعضهم ما شاء الله يحلق ايش؟ اللحية وشعره طويل لماذا اقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ وهذه ما فيها اقتداء. هذه ما فيها اقتداء، الاقتداء بس جاء فين؟ في الشعر، هذا يدل على هوى وليس اقتداء. اقتداء في جميع المظهر. اقتداء في جميع المظهر، وكذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. فمن كان مقتديا فليكن صادقا ويقتدي بجميع ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. Şimdi giyim hakkında Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetlerinde bakacaksa şey, giyim hakkında Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetlerini takip edeceksek bu geniş bir konu. Ama kısa bir şekilde en önemli şeyleri hoca söylüyor Allah razı olsun. Ee, diyor bir şey söyleyeceğim belki bazı kardeşlerimize ağır gelir ama nasihat de olsun. Yani doktorlar bir ilaç verince acı olursa bile veriyorlar. Çünkü lazımdır. Bunu da söyleyecek. Herkes insan, her insan kendine baksın, dikkat etsin, giyimine. Yani bazı modalar çıktı. Ben diyorum gerçekten çirkin. Pantolon düşük bel. Çok düşük. Yani yani elin uzatacaksa cebine böyle eğilecek arkadan cebe varmak için. Yürürken e, iç kıyafeti gözüküyor. Bu gözünde güzel. Neden? Çünkü şu anda bu moda oldu. Ondan sonra yırtık pantolonlar. Yani fakirler eski zamanda onu giyerse çok utanırlar. Şimdi buradan yırtık e, dizinden arkadan şuradan eti gözüküyor. Böyle çok gururlu izzetli yürüyor. Neden? Çünkü bu pantolon fiyatı 100 dolar. Avrupa'da böyle giyiyorlar. Bilmem ne bu kafirlere benzetmek e, günah bir şey. Yani bir Müslüman bir şekli böyle olmaması lazım. Hatta saç da hoca anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı uzun. Birisi saçını uzatıyor. Kardeşim neden uzatıyorsun diyor sünnet ama bakıyorsun başka sünnetleri bilmiyor. Ne sakalı var, ne bıyıkları var, ne bir şey. Bir tek saçı duruyor. Uzun. Ya da başka modalar ortadaki dik bırakıyor buradakileri e, şey alıyor sonra bir bahane buluyor. Model hoşuma gitti. Ya kafirler böyle giyiyorlar. Onlara kendini benzetme. Resulullah Aleyhisselam diyor sen onlardansın. Diyor yok yok güzel diye ben yapıyorum. Kaf insan kendine dikkat etsin. Hep baksın kafirlere benziyorsa baksın kendine. Eğer benziyorsa hemen onu değiştirsin. Çekin. هدي النبي عليه الصلاه والسلام في المزاح والضحك النبي عليه الصلاه والسلام كان رجل الامه الاول وكان يحمل هم المجاهدين ويحمل هم المستفتين ويحمل هم الكفار والاعداء والمنافقين وكان يحمل هم المصلين وكان يحمل هم من ياتون في الفتوحات وكان يحمل هموم الامه جميعا غير العباده وغير زوجاته وغير أبناء قال مع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يعطي النفس ويعطي الناس حقهم من التبسم والضحك لذلك قال كان بعض الصحابة كان بعض الصحابة يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي في كل مرة الآن لو رأينا إنسان يضحك ابتسامة بس ابتسامة المرة الثانية يقول هذا المجنون هذا الشيء لا يا أخي هذه ابتسامة شعار والابتسامة ليس عليها ليرات ولا دولارات ولا ريالات ولكنها لا تخرج إلا من من الإنسان وسمح الصدر وطيب الأخلاق وبعضهم تقول له ابتسم وكأنه يقول أعطني دراهم وأعطيك ابتسامة هذا يدل على بخل ليس في المال buhar ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan e, ondan fazla hiçbir insan e, sorunu yoktur. Yani de, e, başındaki yükler diyebilirim. Belki herkesten fazla. Birimiz biraz işi ağır olursa, dertleri çoğalırsa bir bakarsın yüzü asılı oluyor bilmem ne hep düşünüyor. Bir de hak veriyoruz yazık bilmem ne şunu bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihadın ağırlığını taşı, taşıyordu, sorumluluğunu taşıyordu. Buraya bir ordu gönderdi. Bu ordu da niye oldu? Şuraya. Davetin sorumluluğunu taşıyordu. Devamlı davette çalışıyordu. Münafıkların dertlerini taşıyordu. Bu böyle yaptı, şu şeyle yaptı. Yani bırak evdeki dertler, Kaç karısı vardı. Buraya geliyor, buradan gitti. Yiyecekler, içecekler. <coughs> Hepsini bir kenara bırak. Yine ibadetleri. Gecede ne kadar gece namazı kılıyordu. İbadetleri de sahabe-i kiram diyorlar bir oturuşta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 70 defadan istiğfar çekmesini sayıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir günde 100 defadan fazla e, istiğfar çekiyorum. Başka dua her yönden bakıyoruz vakti dolu son dereceye kadar. Böyle bir insan gamlı olması lazım. Düşünecekleri hepsi ne yetişeceğim ne yapacağım. Yine bu haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep tebessüm ediyor herkesin yüzünde. O kadar güzel ahlakı vardır. Allah onu vasfetti Kur'an-ı Kerim'de. Senin ahlakın, huyun çok güzeldi, çok büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeler diyorlar rivayetlerinde ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bakarsa yani yüzlerimiz yüz yüze gelirsek hemen tebessüm ediyor bana. Hiçbir kere tebessüm etmeden bana bakmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. النبي عليه الصلاة والسلام يداعب جميع الفئات كان يداعب الصغار بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام الآن الذي يداعب الصغار هذا يقال في عقله جنون أو فيه مس أو فيه فيه كيف هذا الرجل مسؤول الدولة أو هذا المدير أو هذا يداعب هذا الطفل الصغير وهذا من الخطأ في الأفهام من هو أعظم الناس بعد آه، الذي يصل لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد إذا لابد أن تتغير الأفهام ونقول بل أن المزاحم مع الصغار هو عين العقل وهو عين الحكمة وعين الأخلاق عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع الصغار كان هناك صحابي صغير يسمى أو يكنى بأبا عمير كان هذا الطفل لديه طائر صغير يسمى النغير يسمى النغير فمات هذا الطائر وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام ووجد هذا الطفل مهموم وحزين فما أتى عنده قال ماذا يريد هذا؟ أعطوه أي حاجة خلاص لا لا لا لا, لا, لا. النبي عليه الصلاه والسلام يريد هذا الصبي ان يكون فيما بعد رجل وله شان وكيف رجل وله شان الا اذا اهتميت به وقفت معه في حزنه وفي فرحه فاتى عنده وقال يا ابا عمير ما فعل ما فعل النغير؟ ايش قصه النغير هذا ولماذا مات؟ يا الله بابي وامي عليه الصلاه والسلام وكان يمزح مع النساء طبعا لا نمزح مع النساء لا نمزح مع النساء المحارم ها لا احد يخرج وقال نمزح مع النساء يظهر لاخلاق اخلاق الاسلام لا خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع النساء وكان يداعب اقرب الناس اليه والامثله على ذلك كثيره من من من ضمن الامثله مع عائشه يا اصحاب يا اهل يا اهل الزواج اليوم او غدا تذهب في في منطقه لا يراك فيها احد الا الله سبحانه وتعالى انت وزوجتك يلا سباق ارفع فوق يلا سباق هذا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام لكن ان فازت عليك فتكرمها ها وان فزت انت فتكرمك هذا ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام بابي وامي وكان يمزح مع الصحابه اتى الى صاحبه وخادمه انس وقال له يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين هل هناك رجل ليس لديه أذنين؟ إلا ولكن كان ايش؟ يحب أن يداعب يحب أن يداعب وبعض الناس إذا دخل البيت كأنه ملك الموت لا يبتسم عبوسا قمطريرا أعوذ بالله الأبناء واحد يروح من هنا والزوجة ترتبك والابن شيء ليش يا أخي؟ هذا أبو النجبروت جبروت ولكوت واستغفر الله عليه ما هذا ولكن إذا قابل جيرانه وإذا قابل أبناء إذا قابل أصدقائه ما شاء الله تجد الفرح والابتسامة بجميع أنواعها الصفراء والبيضاء والخضراء ومع أهله تجد الكآبة والحزن والغلظة وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz onun hayatını okuyoruz. Gerçekten en güzel şey devamlı. Resulullah sellem'in hayatını duyarken hayatımıza kontrol ediyoruz. Ne kadar yaklaşıyoruz onun hayatına ne kadar uzakta kalıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz. Bütün yaptıkları bize göre onu yaparsak ibadettir sahabe kiram Resulullah sellem ne yaptıysa devamlı yapmayı düşünüyorlar. Taklit etmesini düşünüyorlar hatta adetlerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabi dediği gibi ne zaman ona bakarsam ben, benim yüzüme tebessüm ediyor. Bunu bizim hayatımıza sokmamız lazım. Müslüman kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüm etmemiz lazım. Bu şekilde sevgi artar aramızda. Bu sevginin artması Müslümanların aralarında bir ibadettir. Sevabı çok büyüktür konumuzdan çıkmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etmesi bir yönden. İkincisi şakalaşması. Herkesle bakmıyor bu büyük, bu küçük, bu erkek, bu kadın, bu çocukların yüzlerine bakınca onlarla beraber hem tebessüm ediyor hem de şakalaşıyor. Herkes Resulullah Aleyhisselam'ı Sellem görünce muhakkak mutlu olacak. Bir sahabi çocuktu. Bir kuşu vardı. Kuşun adı Ennugayr. Resulullah sellem bu kuşu biliyor bu sahabinin yanında. Bir gün kuş öldü. Resulullah sellem geldi şu çocuğu gördü üzgün. Ona dedi böyle şaka gibi. Ya Eba Umayr. Çocuğun ismini koydu Eba Umayr. Ma fealen nugayr. Senin kuşun ne yaptı? Çocuk diyor öldü. Her, hep Resulullah Aleyhisselam bu çocuğu görünce hep ona soruyordu çocuğu sevindiriyor yani bir tek Çocuk böyle kenarda duruyor. Resulullah sellem büyüklerden konuşuyor, e, ilgileniyor falan ama çocuğun hesabı yok böyle göstermiyor çocuğa. Bir önem ona veriyor. Diyor ya Aba Umayr ma fealen Çocuk hangi konuda sen onunla muhabbet edeceksin? En büyük konusu şu kuş. Devamlı çocuk diyor öldü ya Resulallah. Öldü. Yani bir önem veriyor çocuğu sevindiriyordu. Kadınlarla şakalaşması ama hoca dediği gibi <laughs> Allah razı olsun. Kadınlarla hep insan bilecek. Mahrem kadınlarla. Yani kız kardeşi, eşi, annesi falan. Resulullah Aleyhisselam onlarla şakalaşıyordu demiyor. İşim var bilmem ne şimdi. Yok hatta Aişe ile radıyallahu anha iki defa böyle koştular yani yarış yaptılar. Bir tane yeni evliyken bir savaştan geliyordular. Sahabe kiramlara dedi siz ilerleyin. Gidin. Kimse onu görmesin. Aişe ile koştular yarış yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten yaşı büyük. 40 yaşındayken ilk defa Cibrail aleyhisselam geliyor. Aişe ile 9 yaşında yaşındayken evlendi. Gençti, ufaktı. Resulullah aleyhisselam'ı geçti. Bir zaman geçti. Aişe biraz büyüdü, şişmanladı. Yine geldi gel bir yarış yapalım, koşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçti dedi. Hâzihi bitilka ya Aişe. Hatırlıyor musun? Eskiden sen beni geçtin. Şimdi intikam ettim ya, ya Aişe. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şakalaşması, yapması, davranması. Hocamız diyor evlilere. Herkes bir fırsat bulsun çıksın eşiyle böyle bir yarışma yapsınlar. Ama inşallah yarışmanın sonunda kavgalar olmasın. Sen beni geçtin, sen yamuklık yaptın, sen beni durdun <laughs> arkamdan çektin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hizmetçi vardı Enes İbni Malik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçi istemedi. Hatta ondan hiçbir şey istemedi hayatında. Enes bin Malik 10 yaşındayken Resulullah Sellem'in yanına geldi. Resulullah Sellem Medine'ye varınca hicret edince vefat edinceye kadar 10 sene yanında kaldı. Bu çocuk diyor hayatımda Resulullah Sellem bir şey yaptıysam neden yaptın demedi. Hayatında bir şey yapmadıysam neden yapmadın demedi. Böyle yetmedi. Bir kere geldi onunla şakalaşıyor. Diyor ey iki, iki kulaklı onunla konuşacak iki kulaklı diyor. E herkes iki kulağı var yani ne bir işaretini bir şey koymadı yani bir şey yapmadı. Ama şakayla söyledi. Onu güldürdü. Hizmetçisini güldürdü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hayatımıza baksak biz. Kim bizden bir hizmetçisi varsa, e, işçisi varsa böyle onunla şakalaşıyor. Eşiyle böyle hareketler yapıyor, koşmak falan. Çocuklarla e, böyle ilgileniyor, konuşuyor. Bu Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından. Biz kendimize kontrol edince bakıyoruz belki dertlerimizden eve gelince sert davranıyoruz. Yola çıkınca komşumuz merhaba derse utanırız. Yüzünde tebessüm etmezsek. Komşumuz diyecek neden bu suratı asık benim yüzümde? Ne oldu? Onun için ne varsa insan başında güzel davranıyor. Peki kendine biraz hakim ol evinde. Güzel davran çocukların önünde. Hissetmesinler bir korku hayat vardır. Evlerinde baba gelince böyle bir şey olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamaya çalışalım inşallah. Fadıl. لعلنا من الليلة نبدأ بإيش؟ بنشر هذا الهدي النبوي هدي النبوي وهو الهدي في المزاح والضحك ولكن ينبغي أن يكون المزاح والضحك فيما أحل الله فلا يخترع الإنسان نكتة أو طرفة أو فكاهة وهي كذب حتى يضحك الناس ويقول أنا أضحك الناس مثل ما فعل النبي لا أضحك الناس بالحق والصدق لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا كيف استغربوا أنت رسول الله وتمزح معنا وتضحكنا قال نعم ولكني لا أقول إلا حقا لا أقول إلا حقا امزح مع الناس اضحك مع الناس وخاصة الأقرباء لأن حقهم عظيم ولكن ليكن المزاح والضحك بالصدق لا بالكذب بالصدق ولا بالكذب وهناك بعض الناس يريد أن يمزح عن طريق الاخت إخافة الناس وإفجاعهم يأتي إنسان أه، ما يجوز هذا ما يجوز أن تفجع أو تروع أخوك المسلم لأجل إدخال السرور عليه أنت <laughs> أنت أدخلت عليه الخوف ونزعت السرور لا هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك آه، من المزاح أنك تنادي أمك وتعطيها بعض العبارات الجميلة يا قرة العين يا أجمل من رأت عيني ومتزوجون لديهم يعني خبرة في هذا المجال نادي زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائش كان كان يقول عائشة خلاص زوجتك اسمها خديجة يا خدوج يا فطوم خلاص عدد بعض الاخوه ترى ما ادري ما هي الاسماء التي عندكم مثلا والدك لا والدي اذا دلعت يمكن يقول هذا يعني <laughs> والله الكلمه الكلمة تدخل إلى القلب إذا دخلت القلب خلاص أنت الذي أمامك كسبته فالله الله بإظهار أخلاق الإسلام واسمعوا هذه النصيحة التي نصحني بها أحد مشايخي في السعودية وقال لي بالحرف الواحد يا حاتم أظهر للناس أخلاق الإسلام يا حاتم أظهر للناس أخلاق الإسلام وأنا أقول لكم يا من تعيشون في هذه البلدة أسأل الله أن يعزها بالإسلام أقول لكم يا أحبابي أظهروا للناس أخلاق الإسلام إذا إذا أظهرتم للناس أخلاق الإسلام لا تحملون هم دخولهم أو تمسكهم بالإسلام لأنهم رأوا الإسلام يمشي على الأرض واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم للاقتداء والاهتداء بهدي خير الانبياء واعتذر عن الغالب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم. Bugünden inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edelim bu konuda. Biz de onu ittiba ediyoruz elhamdülillah diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılıyor, e, oruç tutuyor bilmem ne şunu bunu yapıyor biz de onu, onun gibi yapalım. Bu da şakalaşmak, tebessüm etmek, güzel davranmak bu da bir ibadettir, bir sünnettir. Hayatımıza bunu sokalım. Şimdiden başlayalım. Bugünden insan başlasın. Ayıp değil annesine gelirse şakalaşırsa annesiyle. Ama kibar bir şekilde, kibarca konuşsun. Şakalaşsın ama saygı göstererek şakalaşsın. Böyle hayatımızı geçirmeye çalışalım. Anne, annemizle, eşimizle, çocuklarımızla yani yanımızdaki her insanla güzel şakalarımız olması lazım. Ama bir dikkat edelim. Bazı insanlar şakaya başlayınca günahlara başlıyorlar. Sahabe kiram dediler ya Resulallah bizimle şakalaşıyorsun. Yani çok değişik bir şey. Peygamber, Allah'ın Resulü oturuyor, din öğretiyor. Duymadıklarını Allah'tan getiriyor, tebliğ ediyor. Bir şakalaşıyor. Acayip bir şey onlara geldi. Ya Resulallah bizimle şakalaşıyorsun. Ne dedi onlara? Ama hep doğru konuşuyorum. Yalan yok Resulullah Sellem'in sözlerinde hayatında. Şaka da konuşuyor konuşursa bile yani şu sahabeye ne dedi Enes bin Malik'e? Ey iki kulaklı. Demedi üç kulaklı demedi. Yani hiçbir yanlış söz söylemiyor. Şakayla konuşursa bile. İnsan bazı şakalar bazı latifeler bir kavmin hakkında oluyor. Yani falan bölümün diğer diye hep memlekette zaten bu vardı. Bir kısım memlekette bütün latifeler onlara atılıyor. Sanki onlar aptal gibi. Peki sen böyle bir latife söylediğin zaman bir gıybet ettin. Kaç kişiyi gıybet ettin? Bazen binlerce insanları. Düşünsün insan hepsi kıyamet gününde hakları dur durursa, haklarını istiyorsa ondan. Ne kadar onlara sevabından, sevabından verecek? Hem de bu latifeyi söylerken sanıyor kendini ibadet ediyor sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapıyor. Şakalar bilmem ne yandaki insanları güldürüyor. Hayır caiz değildir. İnsan hep doğru söylesin, şakalarında yalan girmesin, bir de korku, korkutmak da olmasın. Yani şimdi Türkçe'de diyorlar eşek şakası, o insanlar şakalar da çok ilerlediler. Çok eziyet ediyorlar birbirini sözde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kimisi yapıyor yani. Ha, biz de şakalaşıyoruz. Hayır şakalarımıza dikkat etme, etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bir sahabeyi korkuttular. Öyle korkutmak değil. Camiden çıkarken terliğini sakladılar. Aradı aradı aradı bulamayınca yürüdü. Çıkarttılar güldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi korkutanlar cehennemdedir. Ne kadar basit bir şey. Peki büyük bir şey olunca İnsan günah işliyor. İnsan ondan dikkat etsin. Yumuşak olsun, gülsün, güldürsün ama hepsi hak yolunda. Yani sevgiyi, mutluluğu kalplere soksun. Hoca güzel bir nasihat söylüyor. Arabistan'da bir hoca ona bir kelime söyledi diyor. Unutmuyorum o kelimeyi. Dedi ey hatim insanlara İslam'ın ahlakını göster. Yani bir insan ahlaklı görünecek Millet bakacaklar ona İslam'ın ahlakı, ahlakını hayatından öğrensinler. Hoca aynı vasiyeti bize söylüyor. Herkes ahlakıyla, İslam'ın ahlakıyla milletin aralarında yaşasın. Herkes onu sevsin. Kimse ona yaklaşırsa mutlu olsun. Çocuk olursa, büyük olursa, kadın olursa, hasta, zayıf olursa bir tek ben güçlü olanları mutlu etmeyi düşünmeyin Zayıf olanları mutlu edersem sevabım daha büyük. Bir de amelim daha ihlaslı olur. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cezakumullahu hayran. En son hediye bana çıktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. أنا بعطيك فرصة أنا بسألك سؤال هناك سؤال من هي Hoca beni mahvetti. Bu gitti elimden. Tamam. أعطيك فرصة إن شاء الله. من هي الزوجة ما اسم الزوجة طبعا دور يدها ما اسم الزوجة التي تسابقت مع النبي عليه الصلاة والسلام إيه، وماذا قال لها في المرة الثانية الجواب يتكون من جزئين ما اسم الزوجة التي تسابقت مع النبي عليه الصلاة والسلام وماذا قال لها في المرة الثانية Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi eşi onunla yarış yaptı koşmakta ve ikinci defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazandığı zaman needed on شيخي هون في واحد ما جاوبنا ولا ما جاوبنا نسكت ما عشان تاخذ الحلاوه عشان زي الشيخ مشرف ikinci defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazanınca önceki yarısının intikamını aldım dedi. Evet. Doğru. Aişe radıyallahu anha لما الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية آه، غلبها هلا أخذت حقي <laughs> هذه بتلك يا عائشة وأنت بتاخذ حقك الحلاوة ان شاء الله نلتقي في درس وجزاكم الله خير